Družimo se i saznajemo šta nam to naš uzvišeni gospodar u njoj poručuje. O čemu nam to sve uzvišeni Allah govori, šta nam naređuje, šta nam zabranjuje, kakva je to u stvari knjiga. Nadnaravna, to je govor Allaha subhanahu wa ta'ala do dan danas, I do sudnjega dana tako će biti. Niko neće moći doći s nečim sličnim Kur'an i Kerimu. Kao što su tadašnji nevjernici za vrijeme poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam prizivali i govorili da je taj Kur'an dijelo Muhammeda ili nekoga drugog, Allah subhanahu wa ta'ala je tada njima, a i svim ostalim nevjernicima koji se svakodnevno pojavljuju, javljaju i misle da mogu nauditi Allahu subhanahu wa ta'ala knjizi, misle da mogu oskrnaviti Allahu subhanahu wa ta'ala knjigu, pa sure nazvane određenim imenima od Allaha subhanahu wa ta'ala oni preinačuju i govore da im je ime zbog njihove sadržine. Kako su to oni svojim manjkavim razumom shvatili da im je ime potpuno drugačije? Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže za suru Nur, dakle imenuje svjetlom i doista propisi koji su došli u suri Nur. Sura Nur je jedna od medinskih sura i obiluje propisima za vjernike. Tačno, ta sura i taj Kur'an je uputa, milost od Allaha subhanahu wa ta'ala za vjernike, za one koji razuma imaju razuma koji ih podstiče da budu sve bolji i bolji, da čuvaju svoj jezik, da budu od koristi drugima, da kao što vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala, žele sebi dobro, da isto tako žele i drugima dobro. Pa ta sura je doista svjetlo, dočim današnji pojedini manjkavi razumi tu suru potpuno drugačije nazivaju zato što je nisu razumjeli kako treba. S Kur'anom se treba družiti i što god čovjek više se druži s Kur'anom, upoznaje se i saznaje njegovu nadnarodnost, upoznaje da je to Allahu subhanahu wa ta'ala govor. To je muđiza, nadnaravno djelo. Niko, ni ovi današnji nevjernici, manjkavi ti razumi, pa i oni do sudnjega dana neće moći doći ni sa jednom surom. Allah subhanahu wa ta'ala je nevjernicima za vrijeme Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam tražio da dođu sa cijelim, sa knjigom sličnom Kur'anu, 600 stranica, dođite. Pa nisu mogli, pa je Allah subhanahu wa ta'ala smanjio, dobro, hajde dođite sa 10 sura. Pa nisu mogli, pa na kraju Allah dželavala kaže dođite sa makar jednom surom sličnom Kur'anu. ne mogu jer njihovi govori su govori stvorenja, dok je Kur'an govor stvoritelja. Allaha Jalla wa'ala, naravan govor. I Allah subhanahu wa ta'ala se obavezao i svoje dobrote prema ovome ummetu, prema muslimanima, prema istinskim sljedbenicima, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, on uzvišeni se obavezao da će im čuvati Kur'an od bilo kakve izmjene, od bilo kakvog skrnavljenja. Kada je rekao u suri Al-Hijr, inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafidhun. Doista mi smo objavili ovaj zikr, mi smo objavili ovaj Kur'an nazvan je zikrom, jer se njim spominje veliča Allah subhanahu wa ta'ala. Jer je on Kur'an, Allahov govor, pa Allah subhanahu wa ta'ala najviše i voli da se on spominje sa njegovim govorom wa inna lahu lahafizun i za mi ćemo se o njemu posebno pobrinuti mi ćemo ga posebno posebno čuvati zato govori svih drugih nevjernika tadašnjih današnjih i oni koji će doći u budućnosti ne mogu ništa nauditi Allahu i subhanahu wa ta'ala knjizi Allahova knjiga ostaje Allahova knjiga se uči od strane milijarde ljudi i pamti od strane miliona, miliona ljudi, oni je nose u svojim prsima. Ta knjiga ostaje i ostaće do sudnjega dana. A svi ti nevjernici koji su se drznuli i neumjesno govorili o Allahovoj subhanahu wa ta'ala knjizi Kur'an i Kerimu i time vrijeđali Allaha Jalla wa ala, gdje su oni? Je se spomnju? Neka ibrata pouke iz toga uzmu današnji koji se drznu protiv Allaha i dželovala knjige i pokušavaju da nađu manjkavosti. Džaba traže, trebali se vrati odmah na početak Kur'ana. Od početka svaka knjiga se čita. Zašto nisu na početku sure Al-Bakare pročitali riječi Allaha subhanahu wa ta'ala Alif Lamim Zalikal kitab la rajbe fihi. Alif Lamim, ova uzvišena knjiga, Kur'an, u njemu ama baš nema nimalo sumnje nimalo sumnja. Rejb u arapskom jeziku za sumnju koristi se drugi termin, šek. Međutim, rejb, kakav je to onda termin, zašto se on koristi? Rejb je termin i za osnovanu i za neosnovanu sumnju. Dakle, da li stvarno vi sumnjali da ima u Kur'anu manjkavosti ili se tjerali, odnosno pokušavali na jedvite jade da pronađete nekakvu manjkavost u Kur'anu, bola nećete je pronaći. Nećete je pronaći. U njemu, ama baš, nema nikakve kontradiktornosti, nikakve manjkavosti. Da je od nekoga drugog, da je od vas. Da vi pišete takav sličan Koran, bilo bi mnogo kontradiktornosti. Kao i u samim vašim govorima koje govorite od nekih 20 minuta kontradiktornosti u vašim govorima ima, ima mnogo. Ali ovaj Kur'an je od Allaha Jalla wa'ala, walau kjane min indije, gajri Allahi le vajedu fihi htilafen kethira. Kao što kaže uzvišeni Jalla, da je ovaj Kur'an od nekoga drugoga, ne od Allaha, u njemu bi naišli na mnogobrojne kontradiktornosti, ali je on od Allaha, zato u njemu nema, ama baš nikakve kontradiktornosti, nikakve sumnjičavosti u njega i ne smije biti. Mi se družimo sa zadnjim kuranskim surama jer te kuranske sure najčešće i učimo na pamet <clears throat> i zbog toga najčešće ih učimo u našim namazima. A za sigurno ogromna je razlika između onoga koji kada nešto uči zna šta uči i drugoga koji nije svjestan značenja onoga što uči. Daleko je različitiji namaz onoga i daleko vredniji i on je u svome namazu prisutniji kada zna šta uči i onoga koji ne zna, ne zna šta uči. Iz tog razloga mi smo počeli da komentarišemo zadnje kuranske sure. I doista i te kuranske sure obiluju porukama i poukama, kao i cijeli Kur'an. Međutim, zbog toga što su to završnice Kur'ana, što je Allah subhanahu wa ta'ala s njima završio Kur'an, zasigurno u njima se nalazi mnogo poruka i pouka za nas, za naše vjerovanje, za naš dunjalu, kako da provedemo život i slično. Od čega treba da se štitimo, čuvamo, kod koga da tražimo, zašto od svega toga ili slično. Dakle, ono što je bitno za nas, život Allah subhanahu wa ta'ala u zadnjim surama o tome, o tome mnogo govori. Pa jedna od zadnjih kuranskih sura jeste i sura Nasr, Jedna od zadnjih kuranskih sura jeste sura En-Nasr, odnosno to je 110. kuranska sura po redoslijedu Kur'ana. Kao što nam je poznato, u Kur'anu se nalazi 114 sura. 114 sura. Kur'an otpočinje sa surom El-Fatiha i završava sa surom En-Nas. Sura En-Nas je 114. sura. Prije nje dolazi sura Felak, prije nje dolazi Kul Huvallahu Ehad, odnosno sura Ihlas i prije nje dolazi sura El Mesed, prije nje dolazi sura El Mesed, nama poznatija kao Tebe Tjeda Ebi Leheb, i prije nje dolazi sura Nasr, odnosno Ida Đa'e Nasrullahi wal Fetih. To je dakle 110. sura po redoslijedu, redoslijedu Kur'ana. I ova sura se sastoji iz tri ajeta, ima 17 riječi, i 77 harfova. Sura Nasr sastoji se iz tri ajeta, 17 riječi i 77 harfova. Po hadisu Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, ko prouči jedan harf, za njega ima deset dobrih dijela. Kaže poslanik alihi salacom dalje, elif lamim, ja ne kažem da je to jedan harf, već je elif, lam, harf. To su tri harfa. Elif je harf, lam je harf i mim je harf. Dakle, 30 dobrih dijela. Čujemo u suri Nasr nalazi se 77 harfova dok proučimo kratku suru, jednu od najkraćih sura. Sura Nasr i ako Bog da vidjet ćemo sura eh, El Keuser i također sura Vel Asr imaju tri ajeta. Po tri ajeta. Kratke sure, ali obiluju porukama i poukama za istinske iskrene vjernike u Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa Dakle, dok proučimo ovu kratku suru od tri ajeta, imamo 770 dobrih dijela. Jer ova sura ima 77 harfova puta 10 dobrih dijela, to je 770. Naziva se sura nasr zbog riječi i njene sadržene. Također zbog riječi Nasr koja se spominje u prvom ajetu odma Ida džae Nasrullah. Ida džae Nasr. Kada dođe pomoć od Allaha. I također ova sura govori o toj Allahovoj subhanahu wa ta'ala pomoći. A za pomoć u arapskom jeziku koristi se ovaj termin Nasr. Kada dođe Allahova pomoć o Muhammede I kada vidiš kako ljudi ulaze u skupinama u vjeru, kada dođe pomoć od Allaha i doživiš pobjedu i vidiš kako ljudi ulaze u skupinama u islam, onda ti slavi i veličaj svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala i moli ga, moli ga da ti oprosti jer doista on pokajanje prima. Mnogo. Dakle, ova sura govori o toj Allahovi subhanahu wa ta'ala pomoći da je Allah subhanahu wa ta'ala ukazao svoju pomoć svom poslaniku Muhammedu alihi salatu wasalam, pa su svi i Kurejšije stanovnici Mekke i svi drugi za vrijeme poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam prihvatili islam. Kako kaže Hafiz ibn Abdul Bar, rahimehullahu ta'ala, za vrijeme poslanika alaihi sallam, dakle, za vrijeme njegovog života, pred kraj njegovog života i kada je umro, nije bilo nevjernika, Nije bilo nevjernika, svi su prihvatili, prihvatili islam. O tome govori sura Nasr. I također kažu komentatori pojedini, komentatori Kur'ana, da se ova sura još zove Teudija. Da se zove Teudija. Zašto? Zato što po značenju ova sura Nasr također govori i o rastanku poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme sa svojim narodom. Odnosno, govori, nagovještava smrt poslanika alaihi salatu Odlazak poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam sa ovoga svijeta. Jer gotovo, svi su ušli u islam, svi su postali muslimani, tvoja misija je o Muhammeda završena i pripremaj se za odlazak sa ovoga svijeta za rastanak sa svojim narodom, a u arapskom jeziku taj rastanak, za njega se koristi termin tevdija. tevdija. Pa zbog toga pojedini komentatori Kur'ana kažu za ovu suru da se još zove i sura Tevdija. I kod komentatora Kur'ana, kod Mufesira postoji jednoglasno mišljenje da je ovo medijinska sura. Sura en nasrije Medinska sura bez razilaženja, dakle, objavljena je nakon hijdre Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Naprotiv, e, vjerodostojno se prenosi od Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, kao najboljeg komentatora Allahove subhanahu wa ta'ala knjige nakon poslanika Muhammeda alihi sallam. Kaže da ga je upitao Ubejdullah ibn Abdullah ibn Utbe, odnosno da je Ibn Abbas njega upitao, Ubejdullaha ibn Abdullah ibn Utbe, znaš li koja je zadnja sura u cijelosti, dakle cijela sura objavljena Allahom poslaniku alaihi salatom. Dakle, od svih sura koja je zadnja sura, ali cijela sura, od početka do kraja cijela sura, objavljena poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi salam, zadnja od svih sura za vrijeme njegovog života, pa je Ubejdullah ibn Abdullah ibn Utbe rekao znam. Da, znam, to je i dađa e nasurullahi ol fetah. Pa Ibn Abbas radijallahu anhuma to potvrdio rekavši, istinu si, istinu si rekao. Dakle, e, ne samo da je medijinska sura, sura en nasr, već je jedna od zadnjih sura u cijelosti koje su objavljene poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wa alihi wa sallam. <clears throat> Ova sura, cilj njenog objavljivanja, koja je je imala, koje sve imala je ciljeva ova sura, sura Nasr, dakle prije svega da obraduje poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme sa dolaskom Allahove pomoći, sa pobjedom, pobjedom Islama. Također i da nagovijesti njemu, poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, ali i njegovim ashabima, da im se bliži rastanak s voljenim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi ve sellem. Ova sura, nagovještava smrt poslanika alihi salavcom. Dolazi, objavljuje se da obavijesti Muhammeda sallallahu alihi wasallam da će uskoro umrijeti, da se spremi za odlazak sa ovoga svijeta. Također, Cilj objavljivanja ove sure jeste također donošenje radosne vijesti poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem da mu je Allah dželavala oprostio sve grijehe, odnosno to je nagovještaj ulaska u džennet bez jednog grija. Dakle, da mu je poslanik Muhammed, da, da, da je Allah dželovala poslaniku Muhammedu alaihi sallam oprostio sve grijehe. I također, ova sura ima za cilj da postakne i poslanika alihi salatu wasalam, ali i sve nas nakon njega, jer ova sura stoji u Kur'anu, Kur'an je do sudnjega dana. Ova sura, dakle, imala je za cilj da postakne sve iskrene, istinske Allahove robove da mnogo slave i veličaju Allaha subhanahu wa ta'ala u svim situacijama i da mnogo traže oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala da mu budu zahvalni na njegovim blagodatima. Ova sura povezana je sa prethodnom surom. Pri ove sure dolazi sura Al-Kafirun. Pri ove sure, po redoslijedu kuranski sura, dolazi sura Al-Kafirun. Pa zasigurno da postoji veza između ove sure, sure Nasr i prethodne sure, sure Al-Kafirun. Koja veza? U suri Al-Kafirun Allah subhanahu wa ta'ala traži od poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da se odrekne mnogo božaca. Onih koji uz Allaha obožavaju i druge i da se odrekne svih nevjernika koji ne vjeruju u Allaha dželovala. Allah dželovala traži od poslanika Muhammeda alihi salatu sam da kaže meni moja vjera, vama vaša vjera. Meni moja djela i moj način života, vama vaš. Čekajte i ja ću čekati. Vidjet ko je u pravu. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala spomnje ovu suru u svome Kur'anu, suru An-Nasr, kao dakle radosnu vijest od Allaha subhanahu wa ta'ala Muhammede, nakon što si se odrekao nevijednika, nemaš ništa više s njima, onih koji obožavaju uz Allaha i druge, druge smatraju Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah će te zbog tvog odricanja, zbog tvoje borbe protiv njih, zbog tvoje čvrstine u vjeri pomoći. I Allah će ti dati pobjedu. Allah će dati da tvoja vjera zaživi, da tvoja vjera se proširi i dostigne do svih, do svih krajeva. Dakle, jasno obožavanje samo Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog i negiranje svih drugih lažnih božanstava, da bilo šta, bilo ko od tih lažnih božanstava ima nekakvo pravo da se obožava, dakle onaj ko to negira i obožava samo Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog, njemu će Allah ukazati svoju pomoć i ukazati, dati mu pobjedu od sebe, kao što je dao poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wa ala alihi wa sallam. Dakle, ova sura je objavljena u Medini i po tom pitanju slažu se svi islamski učenjaci. Spominje se, imam Buharija bilježi u svome sahihu, da bi Omer radi Allahu Tealan često kada bi trebao da donese važne odluke sazivao određeni broj svojih ashaba, posebnih ashaba koje je vrednovao njihovo mišljenje, uvažavao. Međutim, znalo se da ste, dakle, to su bili stari ashabi, ljudi, stari, koji su učestvovali na bedru, učestvovali u prvoj bitci za islam, nakon toga u svim bitkama, za vrijeme poslanika Muhammeda, alaihi salucu. Međutim, znalo bi se desiti da Omer na taj skup dovodi i Abdullaha ibn Abbasa, radijallahu anhuma. A ibn Abbas, kada je preselio, kada je umro Allahov poslanik, alaihi salatu sam, maksimalno imao 15 godina. Maksimalno. Iza Allahovog poslanika, alihi salatu osam, Ebu Bekri je vladao dvije godine, nakon toga dolazi, nakon njegove smrti, kroz dvije godine dolazi Omer. Dakle, Abdullah ibn Abbas, bi bio na Omerovoj šuri dječačić 17-18 godina, dakle mladić. A ostali su bili stari ashabi, imali su po 50-60 godina. Pa su se bunili pred Omerom i govorili zašto nam dovodiš dijete na ovako važan skup. Treba donijeti važne odluke, ti njega dovodiš, mi imamo takvu djecu, ostavili smo ih kod kuće. Mogli smo i mi njih dovesti. Igraju se kod kuće. Pa je Omer radijallahu ta'ala ni jedan put htio da im dadne do znanja koliko vredno je Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma. Koje je to znanje Abdullah ibn Abbas i koju pronisljivost ima pri sebi? Koji dar od Allaha jalla vala uživa Abdullah ibn Abbas? Pa je tada jedne prilike upitao sve prisutne. Šta kažete o povodu objave ili o e, cilju, sadržini, poruci sure nasr. I da jae nasrullahi wal fath. O čemu govori ova sura? Kada dođe Allahova pomoć i pobjeda. O čemu govori? Pa su rekli jedni. Ova sura nas postiče. Allah subhanahu wa ta'ala kroz ovu suru nas postiče da kada vidimo da ljudi primaju islam, to je pomoć od Allaha, to je Allah dao niko drugi, to je pobjeda od Allaha subhanahu wa ta'ala, da puno spominjemo Allaha subhanahu wa ta'ala, da ga puno veličamo, slavimo, veličamo, zikrimo, pa je rekao drugi, treći, slične Jer o tome govori sura u svojoj spoljašnosti. Da bi na kraju Omer radijallahu tam došao do Abdullaha ibn Abasa i pitao ga šta kažeš ti? Je li ti kažeš isto što i ovi tvoji prethodnici? Pa je rekao ne. Ja kažem da sura An-Nasr, idha ja An-Nasrullahi wal Fatha, govori o smrti Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ova sura nagovještava smrt, uskoro će umrijeti Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam, pa je Omer, slušajući Ibn Abasa, rekao drugima, i ja ne znam ništa drugo do ovo. Ovo što kaže taj mladić, taj dječačić, kojeg vi ušutkujete i istjeravate sa ovoga skupa, ja znam samo ono što je on rekao. To što ste vi spomenuli, meni nije, meni nije poznato. A dobro nam je poznato kakvo mjesto je također Omer radijallahu talan imao u nauci. Također se prenosi od Ibna Abasa, bilježi imam Ahmed od Ibna Abasa radijallahu anuhuma da je rekao kada je objavljeno i da džae nasrullahi wal feth, da je tada poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam rekao nagoviješ nam je smrt, Nagoviješte nam je smrt. Pa je on doista u toj godini umro. Kada je objavljena sura Ida dja e nasurullahi wal fat, tada je poslanik alihi salatu islam rekao nagoviješte nam je smrt, pa je u toj godini i umro. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala nakon bismillah, bismillahirrahmanirrahim, kaže Ida jaa nasrullahi nasurullahi wal fat. Kada dođe Allahova pomoć i pobjeda kada dođe Nasr, po pitanju riječi Nasr, komentatori Kur'ana imaju mnoga značenja. Pa od Ibn Abbas radijallahu anhuma pod Nasrom aludira se na primjere na Hudejbiji. Primjere na Hudejbiji koje je prije na godinu dana desilo se, dogodilo se prije oslobođenja Mekije, prije na godinu dana – Mnogi su u Hudajbiju shvatili i doživjeli kao poraz, jer su došli do tog mjesta Hudajbija, krenuli su ka Mekki da obave umru, nakon što je poslanik alihi salatu wasalam vidio u snu da će obaviti umru, on i njegovi ashabi, pa je digao ashabe i krenuo prema Mekki, iz Medine prema Mekki da obavi umru, jer su snovi poslanika alihi salatu wasalam bili istiniti, i krenuo je i na domak i o tome obavijestio svoje ashabe i govorio o tome svojim ashabima. Na domak Meke, na samom ulasku u Meku bili su zaustavljeni i vraćeni. Vraćeni, došli do same Meke, skoro da vide Kabu, poželjeli toliko vremena, deset skoro godina ili osam godina su od svojih kuća, od Mekke, od Kabe, Allahu je dželavala kuće, dolaze na sami Meku, na ulaz Mekke i moraju se vratiti. Pa su mnogi to shvatili kao poraz. Međutim, kaže Ibn Abbas, to je pomoć. Hudajbija je bila pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala poslaniku Muhammedu alaihi sallam. I poznate je da nakon Hudajbije dolazi do širenja Islama. Nakon Hudajbije dolazi do pisanja pisama kraljevima i širi se islam i drugim jeli, e, narodima širi se islam, ljudi prihvataju islam. Zatim kažu također da se pod nasrom misli upotpunjavanje vjere, da se pod Allahovom pomoći misli na upotpunjavanje vjere. I ovo je, čuli smo, jedna od zadnjih sura koja je u cijelosti objavljena poslaniku Alihi Salucom, odnosno, jeli, pomoć je u potpunjavanju vjere. Pa onaj koji se drži potpune vjere, onakve vjere, kakva je objavljena poslaniku Muhammedu alihi salatu wasalam, neka zna da će biti pomognut. Zatim također uspjeh na Dunjaluku, odnosno nagovještava da će se uzdignuti ugled poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam, njegove vjere, njegovih sljedbenika i također kažu da se pod nasrom Allahovom pomoći misli na primanje Islama, od ogromnog broja ljudi, odnosno posebno jemenaca, ljudi iz Jemena. Jer kada je objavljena ova sura, poslanik alihi salatu wasalam je citirao suru i da džaje nasrullahi wal fetih, kada dođe Allahova pomoć i pobjeda, pa je rekao došla je pobjeda, došla je Allahova pomoć, došli su jemenci, došli su ljudi iz Jemena i prihvatili islam. Što se tiče riječi wal fetih i Allahova pobjeda, kažu oslobođenje Mekke i oslobođenje svih drugih mjesta. Jedni kažu da se misli samo na Meku, dok drugi kažu da se misli jeli, na sva druga, druga mjesta. Također kažu da se misli na džennet. Dakle, kada dođe Allahova pomoć, odnosno kada se upotpuni tvoja vjera, kad se uzdigne tvoj uspjeh na dunjaluku, doće i džennet Doće i džennet. Doće feth, pobjeda, odnosno doće tvoja pobjeda na dunjaluku i na ahiretu, doće džennet. Kaže dalje Allah subhanahu wa ta'ala وَرَأَيْتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجَ I vidiš ljude kako Allahu vjeru ulaze u skupinama i doista tako i jeste. Kada se desila Mekka, oslobođenje Mekke, a kasnije i oslobođenje drugih mjesta, ljudi su ulazili u islamu skupinama. Naročito oslobođenje Mekke, jer su mnogi gledali, ako poslanik Alihi Salacom dođe i oslobodi Mekku, zauzme Mekku, doista on vjerovjesnik. Doista je on poslanik. Jer prije mnogi su pokušavali da, da zauzmu Meku i Allah subhanahu wa ta'ala ih je omeo. Kao što je poznato iskazivanje sure Fil, ako Bog da doće govor o tome. Pa su mnogi promatrali, ako dođe poslanik Muhammed alaihi sallam i zauzme Meku, odnosno oslobodi Meku, to jest Meka je njegova, njegov grad. On je dostojan Meke, dakle on je do, doista i poslanik. Njegova vjera je prava vjera. Pa kada se to i desilo, mnogi su maltene, svi su primili islam. Kaže se, dakle, da za života poslanika Muhammed alaihi sallam do pred njegovu smrt nije bilo Arapa da nije bio vjernik. Dakle, nije bilo nevjernika. Pa nam je dobro poznato na oprosnom hađu da je bilo preko stotinu hiljada muslimana. Na oprosnom hađu bilo je stotinu, preko stotinu hiljada, kažu stotinu četrnaest hiljada muslimana. U bitci za oslobođenje Mekke je bilo deset, deset hiljada muslimana, a kasnije u narodnim bitkama je bilo daleko, daleko više. Odakle? Primili islam u skupinama. Zatim nakon toga kaže Allah subhanahu wa ta'ala ti veličaj gospodara svoga hvaleći ga i moli ga da ti oprosti. Ti veličaj svoga gospodara hvaleći ga i moli ga da ti oprosti, jer doista on i prima pokajanje. Fasebbih bihamdi rabbike vastagfir innahu kjane tawaba. Tada, kada vidiš, dakle, Allahovu pomoć, Allahovu pobjedu, upotpunjavanje vjere, širenje vjere, uzdizanje ugleda, oslobađanje meke, tvoj dolazak od Kabe, ponovo, tvoji jeli, susreti sa Kabom, širenje vjere je toliko da svi prihvataju Islam, budi zahvalan Allahu na tome. Budi zahvalan Allahu na tome, slavi, veliča i spominji Allaha subhanahu wa ta'ala mnogo, traži oprosta, za svoje grijehe, jer tvoj odlazak sa ovoga svijeta se približio. Tvoja misija je završena, tvoj odlazak sa ovoga svijeta se približio, pripremaj se polahko, tako što ćeš mnogo slaviti i veličati Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato se i kaže u citatu kod imama muslima i kod drugih hodajše radi Allahu te alanha da je pred kraj svoga života Allahu poslanik alihi salatu samo svakom namazu učio na ruku, na seđdi subhanak wa bihamdika Allahumma gfirli subhanak Allahumma bihamdika Allahumma gfirli i druge dove od umu seleme, druge supruge Allahovog poslanika alihi salatu wasalam se spominje da nikada nije došao niti izašao, došao u kuću ili izašao, sjeo ili ustao da nije govorio subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, pa sebih bihamdi rabbik, kaže Jalla Pa ti slavi i veličaj hvali svoga, svoga gospodara i traži oprosta jer doista Allah subhanahu wa ta'ala mnogo prima pokajanje. Dakle, ova sura Nasr nas podučava da pobjeda dolazi sa Allahovom pomoći. Zato treba tražiti pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pomoć neće doći sama. Moramo moliti Allaha subhanahu wa ta'ala za pomoć i raditi sve ono što nam je propisao Allah subhanahu wa ta'ala da radimo kako bismo došli do pomoći Allaho je subhanahu wa ta'ala, a nakon toga i do pobjede, odnosno kako bismo ostvarili svoj uspjeh. Na osnovu, dakle, ovoga zaključujemo da nije dozvoljno sjediti i čekati da pomoć dođe sama, već moramo raditi. Također, iz ove sure zaključujemo da je dozvoljno obavijestiti druge o nečijoj smrti, kao što Allah subhanahu wa ta'ala obavještava sve nas o smrti poslanika Muhammeda alihi salatu sallam kroz ovu suru. Također sura An-Nasr postiče nas na zahvalnost Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim blagodatima. Kada vidiš blagodat Allahu subhanahu wa ta'ala, onda slavi veličaj i traži za svoje grijehe oprosta. Također ova sura postiče nas da mnogo činimo istikvara da mnogo tražimo oprosta od Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala, naročito kada završimo sa nekim svojim dijelom. Mnogi misle kada završe sa svojim dijelom da idu da odmaraju. Ne, tek tada Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas da činimo istigfar njemu, da tražimo od njega oprosta jer bojati se da je to naše dijelo bilo manjkavo, da je bilo propusta. Zato Allahu subhanahu wa ta'ala posebni robovi, jeli, nakon što završe dobro dijelo, onda traže oprosta njemu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Molim Allaha jalla vala da nas učini od onih koji će obožavati samo Allaha subhanahu wa ta'ala, svim drugim lažnim božanstvima negirati dostojnost da se obožavaju, koji će slijediti samo poslanika Muhammeda alihi salatu sam, moliti Allaha jalla vala za pomoć i pobjedu, biti mu zahvalni na njegovim blagodatima, mnogo ga slaviti, hvaliti, veličati.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 Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Oh! من القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والروح بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماء